Nawe ni kuwa msimshirikishe yeye na chochote. Na wazazi wenu wafanyieni wema, wala msiwaue watoto wenu kwa sababu ya umaskini. Sisi tunakuruzukuni nyinyi na wao. Wala msikaribie mambo machafu yanayoonekana na yanayofichikana. Wala msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharimisha kuiua ila ikiwa kwa haki ayo amekusieni ili miatia kilini wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصف وصاكم به لعلكم تذكرون Wala msiyakaribie mali ya yatima ila kwa njia ya wema kabisa mpaka afikilie utu uzima na timizeni vipimo na mizani kwa uadilifu sisi hatumkalifishi mtu ila kwa kadri ya uwezo wake na msemapo semeni kwa uadilifu ingawa ni jamaa na ahadi ya Mwenyezi Mungu itekelezeni ayo amekusieni ili mpate kukumbuka wa anna hadha sirati mustaqiman wa la tattabi'u السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصف وصاكم به لعلكم تتقون na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyoka basi fuateni wala msifuate njia nyingine zikakutengeni na njia yake haya amekusieni ili mpate kuchamgu ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون Tena tulimpa Musa kitabu kwa kumtimizia aliyefanya wema na kuwa ni maelezo ya kila kitu na uongofu na rehma ili wapate kuamini mkutano wao na Mola wao mlezi الله أكبر الله أكبر la ilaha illa Allah. Ewe nabii, waambie njooni nikubainishieni yaliyo haramu ambayo inatakikana mshughulike nayo na mjitenge nayo. Msimfanye yeyote kuwa ni mshirika na Mwenyezi Mungu kwa shirki ya namna yoyote wala msiwafanye uovu wazazi wenu bali wafanyieni wema mwisho wa wema. Wala msiwaue watoto wenu kwa sababu ya kukufikieni ufakiri au mnaogopa usikufikieni siku za usoni. Kwani nyinyi sio mnaotoa riziki, bali sisi ndiyo tunaokuruzukuni nyinyi na tunaowaruzuku wao. Wala msikaribie uchafu wa uzinzi, kwani huo ni katika mambo mabaya yanayokatazwa sawasawa ikiwa jahara au kwa siri asiyoiona ila Mwenyezi Mungu. Wala msiuwe nafsi yoyote aliyokataza Mwenyezi Mungu kuiua kwa kutokuwapo kupasa kwake. Ila ikiwa kuua huko ni kwa haki ya kutekeleza hukumu ya mahkama. Mwenyezi Mungu amekuamrisheni kwa amri ya nguvu, mwepuke haya yaliyokatazwa ambayo akili ya maumbile inakwambieni mwepukane nayo ili nanyi miatia kilini hayo. Wala msiyatumie mali ya yatima ila kwa njia iliyobora kabisa ya kuyahifadhi na kuyakuza. Naendeleeni hivyo mpaka huyo yatima afikie umri wa uongofu atapoweza mwenyewe kuendesha mambo yake barabara. Hapo tena ndipo mpeni mali yake. Wala msipunje vipimo na mizani kwa kupunguza mnapotoa au kuongeza mnapochukua bali pimeni kwa uadilifu kama mwezavyo. Na Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi ila kwa kadiri iwezavyo bila ya karaha. Na mkisema neno katika kuhukumu au shahidi au habari au mfano wa hayo, basi msikengeuke mkache uadilifu na kweli. Bali hakikisheni kusema sawa bila ya kuzingatia mahusiano ya jinsi yani uke na ume au rangi, au jamaa, au shemeji. Wala msitengue ahadi za Mwenyezi Mungu alizochukua kwenu kwa taklifu, wala ahadi zilio baina yenu wenyewe kwa wenyewe katika mambo yaliyofungamana na maslaha yaliyoruhusiwa kisharia. Bali timizeni ahadi hizi zote. Mwenyezi Mungu amekuamrisheni kwa kutilia mkazo mjitenge na yaliyokatazwa. Na mkumbuke kuwa sharia ni kwa ajili ya maslaha yenu wala msiache njia niliyokuwekeeni kwani hiyo ndiyo njia iliyonyoka itayokufikisheni kwenye mafanikio ya duniani na akhera bali fuateni njia hii wala msifuate njia nyingine za upotovu alizokukatazeni Mwenyezi Mungu ili msije kufarikiana mkawa makundi makundi na mapande mapande ya madhehebu na vyama na mkawa mbali na njia Mwenyezi Mungu iliyokaa sawa Mwenyezi Mungu amekuamrisheni kwa amri ya nguvu ili msije mkamkhalifu yeye. Na tulimteremshia Musa Taurati kwa kumtimizia neema mtu aliyesimama msimamo mwema katika mambo ya dini. Na tuliteremsha kwa kueleza wazi kila jambo katika mafunzo yaliyonasibiana na watu wake. Na ni uongofu kuendea njia iliyo sawa na rehma kwao kwa kuifuata. Na hayo ni hivyo ili wana Israeli waiamini siku ya kukutana na Mola wao mlezi, siku ya kiyama na kuhesabiwa kwa mambo walioamrishwa kuyafanya.